Man ir jaunākā meitiņa kolēga. Uh, viņa piedzima, man likās, ļoti vesela un brīnišķīga. Bet pāris dienām izrādījās, ka viņai ir iedzima sirdskārta un uh, sirdī caurums. Un uh, mēs braukām pēc astrienis mēnesi pirmos gadus. Un, uh, kardiologs teica, ja līdz diviem gadiem neaizaugs, tad neaizaugs. Tad būs jādzīvot pēc caurums sirdī. Nu, var dzīvot, bet ar ierobežojumiem. Un uh, viņa neaizauga uz vienu gadiem. Bet tad, kad mēs gājām uz skolu, un tad vajadzēja tur skolties pagod, un tā mums bija aizaudzis. Un uh, viņa teica, tā, daktaru, vispār tā nenotiek, bet jums notika. Tā, paldies. Nu, ne tik labi. Liecības birst, neapturēsim šo liecību lietu Bluetooth.